ดิฉันโมโหที่คุณนอนกลน Cela me fâche que tu ronfles. Cela me fâche que tu ronfles. ดิฉันโมโหที่คุณดื่มเบียร์มาก Cela me fâche que tu boives autant de bière. Cela me fâche que tu boives autant de bière. ดิฉันโมโหที่คุณมาช้า cela me fâche que tu arrives si tard. Cela me fâche que tu arrives si tard. Je crois qu'il a besoin d'un médecin. Je crois qu'il a besoin d'un médecin. Je crois qu'il est malade. Je crois qu'il est malade. ดิฉันคิดว่าตอนนี้เขาหลับอยู่ Je crois qu'il est en train de dormir. Je crois qu'il est en train de dormir. เราหวังว่าเขาจะแต่งงานกับลูกสาวของเรา Nous espérons que notre fille se mariera. Nous espérons que notre fille se mariera. เราหวังว่า เขามีเงินมาก Nous espérons qu'il a beaucoup d'argent. Nous espérons qu'il a beaucoup d'argent. เราหวังว่าเขาเป็นเศรษฐีเงินล้าน Nous espérons qu'il est millionnaire. Nous espérons qu'il est millionnaire. ดิฉันได้ข่าวว่า ภรรยาของคุณประสบอุบัติเหตุ J'ai entendu que ta femme avait eu un accident. J'ai entendu que ta femme avait eu un accident. J'ai entendu qu'elle est à l'hôpital. J'ai entendu qu'elle est à l'hôpital. J'ai entendu que ta voiture est complètement détruite. J'ai entendu que ta voiture est complètement détruite. Je me réjouis que vous soyez venu. Je me réjouis que vous soyez venu. Je me réjouis que vous soyez intéressé. Je me réjouis que vous soyez intéressé. Je me réjouis que vous vouliez acheter la maison. Je me réjouis que vous vouliez acheter la maison. ดิฉันเกรงว่ารถประจำทางคันสุดท้ายไปแล้ว Je crains que le dernier bus ne soit déjà parti. Je crains que le dernier bus ne soit déjà parti. ดิฉันเกรงว่าเราจะต้องไปโดยรถแท็กซี่ Je crains que nous ne puissions prendre un taxi. Je crains que nous ne puissions prendre un taxi. Je crains de ne pas avoir d'argent sur moi. Je crains de ne pas avoir d'argent sur moi.